O cosmos, o Uranos aechei to pur to phos kaitous asteras. Hai nefelai apaiouruntai kremantai entoi aeri. Hai ornithes petontai hypoton nefelon. Hoi ixues ne khontai kolumbosi entoi hudati. Hege katechei ore hylas, pedia, sdoia, anthropus. Sumpas ho cosmos ec tessaron stoicheion sunistatai, hatinae hoi protoi steemones panton somaton estin, hapanta ta somata ec tuuton pefyke.